Հակառակորդը շարունակում է կոպտորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վաղը հանդիսավորությամբ կնշվի Ստեփանակերտի օրը։ Ամերիկացի կոնգրեսականները նամակ են հղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի իրենց համերկրացի համանախագահին։ Մեկայում ըրմշտոցի հետևանքով ավելի քան 700 մարդ է զոհվել։ Ադրբեջանում ոչ մի սրբություն չի մնացել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 25-ին ստորագրել է հրամանագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի 2008 թվականի ապրիլի 3-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին առընթեր պետական ապարքևների շնորհման հարցերի հանձնաժողովի նոր կազմի մասին հրամանագրում փոփոխություն կատարելու մասին։ Սեպտեմբերի 24-ին եւ լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդ շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 260 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 4000 գրակոց։ Հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև թուրքական արտադրության TR 107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Սեպտեմբերի 24-ին ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ եւ ականանետներ։ Գնդակոծվել են սահմանամերձ բնակավայրերը, ինչի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում կան զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում։ Այդ մասին ասվում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական կողմը մշտապես դիմում է սադրիչ գործողությունների Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման նողված բանակցությունների եւ հանդիպումների նախաշեմին ու միտումնավոր լարվածություն է ստեղծում սահմանագոտում։ Այդ ամենը կրկին վկայում է, որ հարևան պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն արհամարում է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման նողված նախաձեռնություններն ու բարբերաբար արհեստականորեն ապակայունացնում իրավիճակը շփման գծում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ստեղծված իրավիճակն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նենք մարտավարության արդյունքն է ու սկզբունքորեն հակասում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության կարգավորման բանակցությունների տրամաբանությանը եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքներին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը եւս մեկ անգամ կոչ է անում ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ իրավիճակի լարման ուղված քայլերից եւ գործուն միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանամերձ ադրբեջանական ազգաբնակչությանը կոչ ենք անում այսուհետ խուսափել սեփական զինված ուժերի համար վահան հանդիսանալուց։ Սահմանագոտում իրավիճակը կայունացնելու եւ ադրբեջանական զինված ուժերին զսպելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը դիմելու են համարժեք գործողությունների, ինչի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ասվում է հայտարարությունում։ Աշխատանքային այցով Նյու Յորք է ժամանել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ հանդիպում ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Օրլիքի եւ Պիեր Անդիոյի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էր ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին իր վրթովմունքն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից զինադատարի կոպիտ խախտումների կապակցությամբ, որոնք հանգեցրել են խաղաղ բնակչության շրջանում մարդկային կորուստների։ Ադրբեջանը վատավանդույթ է դարձրել Տարածաշրջան կարևոր այցելություններից, բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ Արցախի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին ամեն նույնիսկ մարդկային զոհերի գնով իրավիճակի սրումը, դրանով իսկ կասկածի տակ դնելով հանդիպումների նպատակահարմարությունը, խոչընդոտելով բանակցային գործընթացը, շեշտել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացիների սպանությունը նա ասել է. Այս հերթական սադրանքը դարձավ Ադրբեջանի արձագանքը Մինսկի խմբի համանախագահների հնչեցրած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում արդյունավետ բանակցություններ ունենալու ակնկալիքին։ Խաղաղ բնակիչների վրա կրակելն ահաբեկչություն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը անդրադառնալով սահմանային լարված իրավիճակին։ Ադրբեջանի կողմից terroristական քայլ է սա, անթույլատրելի է։ Կարծում եմ համապատասխան մարմինները կարձագանքեն կատարվածին, իսկ միջազգային կառույցներն էլ համապատասխան գնահատական կտան, ասել է Շարմազանովը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանն իր գործողություններով ցույց է տալիս, որ իրենք դեմ են հարցի խաղաղ լուծմանը։ Նշենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված իրավիճակ է։ Երեք խաղաղ բնակիչ է զոհվել Բերթավան եւ Պարավակար գյուղերում։ Ամերիկացի կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսն ու Էլիոտ Էնգելը իրենց գործընկերներին կոչ են արել միանալ իրենց եւ ստորագրել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկին ուղղված նամակը։ Կոնգրեսականները նամակում խնդրում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղություն ապահովել, ինչի համար անհրաժեշտ է հրաժարվել ագրեսիայի դեմ կեղծ ազնվության քաղաքականություն վարելուց։ Նրանց խոսքով ագրեսիայի նոր դրսևորմանը ԵԱՀԿ եւ ԱՄՆ արձագանքի պրակտիկան այն է կողմերին կոչ են կանում բռնություն չկիրառել, չի հանգեցրել լարվածության թուլացմանը, այլ ընդհակառակը իրավիճակն ավելի վտանգավոր է դարձրել։ Քաղաքական գործիչները երեք կոնկրետ քայլ են առաջարկում, որոնք ուղղված են խաղաղության հաստատմանը։ Անհրաժեշտ է ստանալ կողմերի համաձայնությունը շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու, հրաձգային լոկատորների եւ ձայնային սարքավորումների առաջավոր համակարգեր տեղակայելու, շփման գծում գրոհի աղբյուրը բարձելու համար եւ ԵԱՀԿ լրացուցիչ դիտորդներ ներգրավելու հարցում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիկը, Իգոր Պոպովը եւ Պիեր Անդրիուն ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը հայտարարություն են տարածել, որում իրենց լուրջ մտահոգությունն են հայտնել քաղաքացիական բնակավայրերի ուղղությամբ, ականանետների եւ ցաներ զրահատեխնիկայի օգտագործման առնչությամբ։ Նման զենքերի կիրառում հակամարտությունում անընդունելի լարվածություն է առաջացնում։ Մենք մեր խորագին վշտակցությունն ենք հայտնում զոհվածների ընտանիքներին միջազգային սահմանի եւ շփման գծի երկու կողմերում կորուստների առնչությամբ։ Մենք կողմերին հնարավոր ամենաազդեցիկ խոսքերով դիմում ենք խուսափելու քաղաքացիական անձանց այդ տեղի ունեցող դժբախտ դեպքերից։ Կողմերը Ժնևյան կոնվենցիայով պարտավորված են պաշտպանել ոչ զինծառայողների անվտանգությունը։ Նշվում է հայտարարել հայտարարության մեջ։ Համանախագահներն ափսոսանք են հայտնել, որ դեպքերը տեղի ունեցել Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ծրագրավորված հանդիպման նախորդին։ Մենք ակնկալում ենք նախարարներից լուրջ քննարկումներ բռնության ավելացման, ինչպես նաև քննի բանակցային կարգավորման շուրջ խնդիրների վերաբերյալ։ Քանի որ մենք անկարող ենք հստակորեն հասկանալ, թե որտեղից է ցակել բռնությունը, քանի որ ամեն կողմը մեղադրում է մյուսին, կողմերը պետք է աշխատեն ԵԱՀԿ հետաքննության մեխանիզմի շուրջ, ինչպես քննարկել էին նախագահները մենք շարունակելու ենք աշխատել կողմերի հետ ամենաբարձր մակարդակով, թուլացնելու լարվածությունը եւ առաջընթաց գրանցելու տևական եւ խաղաղ կարգավորման հարցում, ասվում է հայտարարությունում։ Արցախի հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Ղաբալյանն այսօր ընդունել է ճանաչված երգչուհի Հայաստանի հանրապետության վաստակավոր արտիստ Էռնե Յուզբաշյանին, Հայաստանի հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանին, Վլադիմիր Ստեփանյանցին եւ Ռուսլան Էլիազյանին։ Ողջունելով հյուրերին, Նախարարը նախ շնորհավորեց Էռնա Յուզբաշյանին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչման արժանանալու համար։ Կապ չունի թե որտեղ եք բնակվում, բոլորը սիրում ու գնահատում են ձեզ։ Դուք պատկանում եք այն սերնդին, ովքեր ապացուցեցին, որ երկը իսկապես հոգի ունի, ասել է Նարինե Աղաբալյանը։ Երկչույին խոստովանել է, որ ամեն անգամ Արցախ այցելելիս զգում է իր արմատների ուժը։ Էռնա Յուզբաշյանի համար 2015-ը հոբելյանական տարի է։ Լրանում է նրա ստեղծագործական գործունեության 35-րդ տարին, ինչի արդիվ երկչուհին հոբելյանական համերգով այսօր հանդես կգա նաև Արցախում։ Վաղը հանդիսավորությամբ կնշվի Ստեփանակերտ քաղաքի օրը։ Տոնակատարության կազմակերպման եւ անցկացման միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում այսօր քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել ապարքեվատրման արարողություն։ Անբասիր աշխատանքի մայրաքաղաքին մատուցած ծառայությունների համար եւ Ստեփանակերտի օրվա արթիվ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի կարգադրությամբ տարբեր բնակավարների մի խումբ աշխատողներ ապարգևատրվել են պատվոգրերով, թանկարժեք նվերներով։ Օրվա կապակցությամբ ողջունելով ու շնորհավորելով ներկաներին Սուրեն Գրիգորյանն ասաց. Այլեր ընթացքում լուծել են մի շարք կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, այսօր շարունակում են լայնածավալ շինարական վերականգնական աշխատանքներ իրականացնել քաղաքում, նրանց հիմնական ուղղություններն են հանդիսանում դպրոցաշինությունը, բնակարանաշինությունը, հասարակական առողջապահական օբյեկտների շինարարությունը, օրեցօր բարեկարգում են Ստեփանագերտի փողոցները, բազմաբնակարան շենքերի բակերն ու տանիքները, իրենթակառուցվածքներն են անընդհատ կատարելագործում, բավական է ասել, որ այս տարիների ընթացքում մենք հաջողվել ենք ուտել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք քաղաքի շրջօրյա ջերմատակարարման ծրագիրներ եւ այսպիսի ծրագրեր առաջիկայում իրեն շարունակականություն են ունենալու եւ ես համոզված եմ, որ մենք մասնակիցն ենք այն մեծ աշխատանքների, որը առաջիկայում նախատեսված է քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում։ 92 տարի առաջ շուրջ 1 տասնյակ բնակավայրերի վրա կառուցված Խանկենդին վերանվանվել է Ստեփանակերտ։ 2007 թվականից սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը նշվում է որպես քաղաքի օր։ Ներկաներին ու Ստեփանակերտցիներին շնորհավորեց նաև քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության, գիտության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ բոլոր Ստեփանակերտցիներին, բոլոր նրանց, ում համար Ստեփանակերտի Արորյան հետաքրքիր է ու քաղցր։ Կամենալ ստեղծագործ աշխատանք ինպաստ մայրաքաղաքի վաղվա օրվա, ինպաստ Ստեփանակերտցու վաղվա օրը ավելի գեղեցիկ ու ավելի լավ տեսնելու ակնկալիքով։ Պարքիվատրվածների թվում էր նաև քաղաքապետարանի մամլոցարայության պետ Դավիթ Միքայելյանը։ Իր շնորհակալական խոսքում նա նշեց, որ այսուհետ եւս նվիրումով կկատարի իր պարտականությունները։ Շնորհակալ եմ գնահատանքի համար։ Այսուհետ եւս կաշխատեմ իմ հնարավորությունների սահմաններում պատվով կատարել իմ մասնագիտական պարտականությունը։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր Ստեփանակերտցին գեղեցիկ տոնի առիթով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երբ համատեղվում են զինվորական ծառայությունն ու նկարչական արվեստը, Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը։ Ժամկետային զինծառայությունն Արցախի պաշտպանության բանակում ավարտած արվեստագետ Զոհրաբ Թովմասյանն այսօր շարունակում է ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում արդեն պայմանագրային հիմունքներով, թե ինչպես է կարողանում համատեղել զինվորական գործն ու արվեստը ինքն էլ հստակ պատասխան չունի։ Ամենայն հավանականությամբ նախ սերն է ռազմական գործի հանդեպ, իսկ հետո ապերից ժառանգած տաղանդը նկարչության ասպարեզում։ Այս տարվա օգոստոսին երիտասարդ նկարիչը Հայաստանի մշակութային ալիքի մրցանակաբաշխությանը հաղթող ճանաչվեց տարվա լավագույն նկարիչ անվանակարգում։ Նա վստահ է, արվեստը կյանք է եւ պետք է կարողանալ այն գեղեցիկ ներկայացնել ժողովրդին։ Նկարչությամբ զբաղվել եմ դեռևս 7 տարի առաջանից, արդեն 7 տարի նկարչությամբ եմ զբաղվում, իսկ շնորհքը մեջս նկատել է papas։ Այդ ժամանակ ստիպողաբար, որպեսզի արդեն գնամ ուսումնարան, սովորելու այնտեղ ավելի լուրջ վերաբերվեմ այդ ամեն ինչին ու իրոքից դա իմն էր։ Այսօր ինչ ինչ որ բանով եթե փորձում եմ զբաղվել, առաջնայինը նկարչություն եմ։ Տվյալ գործում փորձում եմ նկարելու ինչ որ բան գտնեմ, որպեսզի ժողովրդին ինչ որ ձև, ասենք, ուշադրությունը շեղեմ արվեստիկում։ Ես ինքս ծառայող եմ, ծառայում եմ երկրորդ մանակային կորպուսի հրամանատարության ներքո։ Ռանգետային զինծառայությունս անցկացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 4-րդ պաշտպանական շրջանում։ Ես ինքս էլ դառնալով պաշտպանական շրջանի նկարիչ, արդեն գնում էի տարբեր տեղեր, գյուղեր, միջոցառումների մասնակցում ու այնտեղ ներկայ ներկայացնում 4 պաշտպանական շրջանի որպես նկարիչ 4 պաշտպանական շրջանը ներկայացնում հենց այնտեղ։ Անցած տարի սեպտեմբերի 6-ին Ոսկե հաս մրցույթ փառատոնին բաժանացել եւս նորից առաջին պատվավոր հորիզոնականին, իսկ այս տարի արդեն Հայաստանի Հանրապետության միակ մշակութային հերոստալիքի A21 TV կողմից արժանացել Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ նկարիչ անվանակարգի միակ հաղթողն է։ Նկարչի կարծիքով արվեստը շատացնում է աստուտված գեղեցիկը, քարին աչքեր է ապարգևում որնայի մեզ, ջութակին ձայն, որ լսելի դառնա մեր ներսի լրությունը, բեմում վերստեղծում է մարդու ապրած կյանքը, որ նա տեսնի իր վերելքներն ու անկումները։ Արվեստագետներ են բոլոր նրանք, ովքեր շատացնում են կյանքի գեղեցիկը, ասում է նա։ Նշենք, որ երիտասարդ արվեստագետը պլանավորում է օրերս այցելել Ստեփանակերտ եւ իր նոր գործերը ներկայացնել նաեւ Արցախցի արվեստասերներին։ Աննա Ղուկասյան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր։ Մեքայում հրմշտոցի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 717-ի, եւս 805 մարդ վիրավորվել է։ Նշվում է, որ հրմշտոցը սկսվել է քարերի նետման ծիսակարգի իրականացման ընթացքում։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն այս առանջությամբ հայտարարել է, որ նախանձում է Մեքայի մոտ Մինահով տում հաջի ժամանակ մահացածներին, քանի որ նրանք մահացել են մահմեդականների համար սուրբ վայրում։ Ադրբեջանում ոչ մի սրբություն չի մնացել, ոստիկանությունը փող է կորզում անգամ Կուրբան Բայրամ տոնի համար մատաղացու կենթանիներ վաճառողներից։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները հղում կատարելով բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին։ Նրա խոսքով մատաղացու ոչխարներ վաճառող երկու անչափահասներից ոստիկանի փող կորզելու դեպքերից մեկը տեղի ունեցել Բաքվի Խրդալան ավանում։ Տեղամասային ոստիկանը մտեցել է գառներ եւ ոչխարներ վաճառող երկու անչափահասներին եւ պահանջել վճարել իր բաժինը։ Կարգու կանոնի պահապանը հերացել է միայն այն բանից հետո, երբ առևտրականներից ստացել է փողը։ Բլոգերը վստահեցրել է, որ դա միակ դեպքը չէ, երբ ոստիկանները փող են շորթում սրբազան տոների ժամանակ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15 ցելսիուսը 22-ից 27 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։